tačke od dijela Šerha Sunne gdje kaže Imam Barbehari وَعَلَمْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدال والمراء والخصومة والخصومة عجبه وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال والله يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت Znaj da se neće pojaviti otpadništvo, niti kufr, niti sumnje, niti novotarija, niti zabluda, niti sumnja u vjeri, osim zbog filozofije, apologetike, znači i onih koji je slijede, zatim zbog rasprave samodopadljivosti, a kako će čovjek da se usudi raspravljati kad Allah subhanahu wa ta'ala kaže ma yujadilu fi ayati Allahi lillezine kafaru. Ne raspravljaju Allahu Allahovim ajatima osim nevjernici. Zato ti je obaveza da se pokoriš, da budeš zadovoljan sa predajama koje su došle, atharima, podrazumiva se naravno Kur'an, sunnet, Allahu poslanika, sallam, govora sahaba, tabina, znači imama ovog ummeta, i da to ostaviš, da ostaviš raspravu i da šutiš. Bilo je pri ove tačke sličnih tačaka, želimo pojasniti riječ zendaka, to je inače riječ perzijskog porijekla, a podrazumijeva se sa njom licemjerstvo, nifak. Nifak da čovjek u srcu nosi kufr, a da jezikom i u vanštini se pokazuje da je musliman, kasnije ovaj izraz bilo je oznaka ili označavalo se svakog onoga, nazivao se znači, e, zindikom svako, svaki onaj čovjek, svaka ona osoba koja bi ostavila vjeru. A u savremenom nekom izražavanju podrazumijeva se čovjek koji je koji naginje, koji teži sekularizmu. Tako da želi se reći zbog ovih stvari koje smo spomenuli pojavi se licemjerstvo, pojavi se kufr, pojavi se sumnje kod čovjeka zbog rasparava, zbog oholosti, zbog samodopadljivosti. I zaista, braćo, veoma opasna bolest, samo dopadljivost. Kad čovjek počne da biva zaljubljen u sebe, da bude općinjen svojim mišljenjem, svojim riječima, onda tu dolazi propast čovjeka. Kad čovjeka vidiš da puno govori ja, ja, ja, a, Boga mi, budi oprezan sa tim čovjekom. Jer vjernik, sebe treba da smatra poniznim poslanik Veselem je to pokazao u riječima ali isto tako i u dijelima zato Allah subhanahu wa ta'ala po pitanju rasprave kaže maju jazilu fi ayati allazi kafaru da samo Allah i majtima raspravlja oni koji ne vjeruju slična tačka je bila prije toga 62. tačka wal imanu bi anna Allah yu'adhibu al-khalqa fi an-nari في الأغلال والأنكال والسلاسل والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال إنما يعذب الله عند النار ردا على الله ورسوله obaveza je vjerovati الله سبحانه وتعالى subhanahu wa ta'ala koja budu znači ušla u vatru kazniti u vatri gdje će biti okovani u lance, okove, kao što Allah subhanahu wa ta'ala spomenu u Kur'anu, i kaže Allah čanu, idi la glalu fi anaqihim vasalasil, kad budu lanci, okovi, na njihovim vratovima, gdje će nevjernici, hudu, wa gullu, a uzmite ga i stavite ga u lance, u okove, zatim ga bacite u džahannam, i da će vatra pržiti njihova tijela, da će dopirati do njihove utrobe, da će biti iznad njih, ispod njih, kao što kaže Allah šanu, lehu min jahenneme mihadu wa min fauqihim qawaš, da će imati prostirku svoju vatru. Njihova prostirka će biti vatra, iznad njih će biti vatra i sa svih strana dopirat će im vatra. Zašto ovo govori? I spominje Imam Barbahari, zbog toga što džahmije, između ostali vođa Mu'tazila. Čovjek po imenu Hišam al-Futi kaže da će Allah subhanahu wa ta'ala kažnjavati ljude kod vatre, obratite pažnju. Raddan Allah i Rasuli, odbijajući govor Allaha i poslanika sallallahu ve sellem. O čemu se ovdje radi? Mu'tezile, također, to je stavije šarija, oni kažu da nema uzroka, negiraju uzroke negiraju zakonitosti koje Allah subhanahu wa ta'ala postavio na zemlji. Oni kažu vatra sama po sebi ne prži, nego prži po naredbi Allaha subhanahu wa ta'ala. Nož ne sjeće, ali kad dođe nož ošlica do nečega, tada Allah subhanahu wa ta'ala naredi i to se resjeće. Obratite pažnju. Znači vatra ne prži sama po sebi, nego Allah subhanahu wa ta'ala naredi vatri da ona prži. Jel, sadate? To je njihova filozofija i to je njihovo mišljenje i na ovakav način postavljajući, negirajući uzroke oni kažu neće Allah subhanahu wa ta'ala kažnjavati vatrom. Jeste razumijeli? Nego će Allah subhanahu wa ta'ala kod vatri, kod džahannama kažnjavati. Jer vatra sama po sebi ne prži, nema tu osobinu, nema tu svojstvo. Jeste, šeitan dođe ljudima, pogledajte, o raznim stvarima raspravljaju i pričaju, pa jedno sunna u džemanima odgovara. Odgovaraju, Allah subhanahu wa ta'ala sve je zao i postavio, stvorio zakonitosti. Od osobina vatre da prži. Allah subhanahu wa ta'ala tako postavio dunjalučke zakonitosti, zakonitost koja Allah subhanahu wa ta'ala postavio da oštrica noža sjeće. A kad Allah subhanahu wa ta'ala hoće, on može da poništi uzroke. Ja na ruku ni brdom vasalam ala Ibrahim. O vatru budi hladna i spasonosna na Ibrahim ala Isalam. Allah subhanahu wa ta'ala je moćan kadar da poništi određeni zakonitosti. Ali to je keramet, to je čudo, to je odnosu na Ibrahima ala Isalam muadžiza bila. I može se desiti neki keramet, kažemo mimo poslanika, ispočasti da Allah subhanahu wa ta'ala neki dunjalnički uzrok poništi i da se desi čudo. Tako da je ovo negiranje uzroka i zakonitosti koje Allah subhanahu wa ta'ala postavio, odvelo pogledajte kad su počeli da raspravljaju o dunjalučkoj vatri, počeli da raspravljaju o dunjalučkim zakonitostima, to je odvelo u akajsku meselu, pa su prenijeli svoje postulate kojima su išli, a kad su bili upitani šta će onda biti sa džahennemom, odnosno sa stanovnicima vatre, hoće li vatre kažnjavat, hoće li Allah kažnjavat vatrom, sadate li? Kako? Kad na dunjalku tako govori, e, kaže, neće Allah kažnjavati u vatre, nego će kod vatre kažnjavati. Razumiješ, kumri, ne razumiješ? Je jasno? Zašto kaže imam Barbahari ovu stvar? Zato što je bila, znači, zato što mu tezile kažu da nema uzroka, da nema uzroka. 63. tačka, واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في, مواقيت في مواقتها وفي السفر ركعتان إلا المغرب فمن قال أكثر من خمس من خمس فقد ابتدع ومن قال أقل, أقل من آه، خمس فقد ابتدع لا يقبل الله شيئا من منها إلا لوقتها إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها أو يكون أو يكون مسافرا فيجمع بين صلاتين إن شاء I znaj da je namaz, farz namaz, pet vakata, pet namaza, ne dodaje se, niti se oduzima od njih, niti od vremena, na putovanju je dva rekiata od namaza, osim akšama, ako bude rekao više da ima od pet namaza, on je došao sa novotarijom. Ako bude rekao manje od pet namaza da je u islamu, isto tako je došao sa novotarijom, Allah neće primiti ništa od namaza osim ako bude u namaskom vremenu. Iz ovog se izuzima ako čovjek zaboravi, tada biva mu to opravdanje gdje će klanjati namaz kad se sjeti ako je na putovanju isto tako biva opravdanje pa može da spoji između dva namaza ako želi ako želi Allah najbolje zna ali želi ovom tačkom da odgovori na odgovori rafidijama koji spajaju namaze bez razloga, bez opravdanja. Po pitanju namazke vremena, on ne vidi više od pet, ne vidi manje od pet, vidi pet vakata, pet namaza, ali kažu tri namazka vremena. Spajaju kod kuće i na putovanju nema nikakve tu kod njih razlike. Oni vide tri vakta, tri vakta, tako da je pet vakata Allah subhanahu wa ta'ala propisao, kao što znate, hadith o mirađu, Zatim hadis Buhari kada došao čovjek Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pa mu rekao Allahu poslanik khams salavat kitab Allahu ala al ibad pet vakata namaza Allah je propisao na svojim svojim robovima pa je čovjek rekao hel alayya gairuha imali nekih još mimo toga da klanjam kaže Allahu poslanik la illa anta tawwa ne nema osim ako hoćeš dobrovoljno namaz neki da klanjaš ova i drugi hadisi Allahu poslanika su selam su dokaz da vitr nije važib, nije obaveza, nego da je pritređeni sunnet koji je poslanik sallallahu nije ostavljao niti na putovanju, niti kod kuće, niti na putovanju, niti kod kuće, a da je pet pet vakata farzova namaza. Pa ko bude rekao da ima više ili manje, došao je sa novotarijom, ali ovo je novotarija, šta? Novotarija kufra. Razumijete? Jer novotarije se dijeli na dvije vrste. Bidja mu kefira i bidja gajru mu kefira. Novotarija koja čovjeka izvodi iz i novotarija koja čovjeka ne izvodi iz Zatim imate podijelu novotarije sa drugog aspekta. Bidja aslije i bidja gajru aslije. Novotarija koja je u osnovi sama posebi novotarija nema nikakve nikakvog utemeljenja u šerijatu. A druga, možemo, ne, učenjaci kažu također bida i lafije, dodatna novotarija. Znači ima nekog uporišta u teme, u, i temelja u šarijatu, ali ne slaže se sa određenim stvarima sa osnovom, jer da bi jedan ibadet bio sunnet, odnosno saglasan sunnetu Allahu poslanika, se sve mora da se podudara sa svih pet stvari, da se podudara, šim dino, ne, ne, da se podudara da bi rekli da je jedan ibadet sunnet. Vrijeme, način, jeste, vrijeme, način, mjesto, količina, jeste, količina, broj, kakvoća, kakvoća, sve to podrazumijeva da se ispunjavaju uslovi kod ibadeta da se podudare sa ibadetom Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Također, i oni koji ih čine i oni koji ih čine nisu na istom stepenu u tako i sa tog aspekta imate podjelu ljudi novotara ljudi koji čine novotarije iz neznanja ljudi koji čine novotarije iz znanja ali ne pozivaju nju jeste i ljudi koji čine novotariju i znaju za nju i još pozivaju u nju ne mogu biti isti. Ne mogu biti isti. I nisu isti. I sa takvog aspekta imate podjelu novotarije kao što imate podjelu novotarije na osnovu zašto je novotarija vezana. Jer nije isto novotarija u ibadetu i nije isto novotarija u ubjeđenju, u akidi nije isto opet notarija vezana u ibadetu koja je vezana za temelje vjere imate stvari u ibadetu koje su odsporedni stvari vjere nije isto kao što isto tako u akidi imate stvari koje nisu od šta? od temeljni stvari stvari vjere Ishodno svim ovim podjelama čovjek mora biti obazriv, obazriv, čovjek neznalica se podučava, priđeš mu da ga podučiš, ako ima špriliku, čovjek, a? imaš Jeste, ako imaš godina, neće čovjek da sluša mladog. Zatim, s druge strane, čovjek, koji radi, a ne poziva, opet sa njim, drugačije za razliku od ljudi koji su glave, vođe, troše svoje a, živote, vrijeme, trud da pozivaju novotariju, nisu isti, ishodno svakim od tih i vrsta i ljudi treba prilaziti, a opravdanje ili razlog odlačenje namaza iz njegovog vremena, on spominje ovdje šta? Spominje zaborav. Spominje zaborav. Može se spomenuti još i spavanje, to kumro, spavanje. Gdje kaže Allah poslanik za sveme men name on salatine unasija fel yusalliha iza zekeloha. Ko bude zaboravio namaz ili bude prespavao namaz, neka klanja kada se sjeti neka klanja kada se sjeti a ako padne u kom hoće li naklanjati ili neće naklanjati u komu ako padne hoće li naklanjati ili neće naklanjati Poledaj komentar Tirmizinog sunena u kad smo spominjali tu u uvodu namaz odmah u početku zaduženje namaza detaljno i po pitanju i po pitanju čovjek koji padne u komu i po pitanju čovjeka koji se operiše isto pa bude pod a? anestezijom jest zatim da li liči da li liči čovjeku ludom ili liči čovjeku koji spava detaljno tu možeš da poslušaš To su dugačka mesela. Ili ti mu ukratko da kažem? A, post predavanje, tamam. Teko da je zaborav, zaborav, opravdanje, ako čovjek zaboravi namaz, ne klanja onda kada se sjeti i također isto, kada se probudi, pa ako bi čovjek zaboravio da klanja podne, a sjeti se u ikindijsko vrijeme, Je li obaveza odma, odma, odma da klanja podne? Obaveza odma. Kad sjeti u istom trenutku. Nije bitno ovo, nekaj klanjaju kindiju. Obaveza odma. Ima vremena da klanja do sljedećeg vakta. Do sljedećeg vakta ima vremena do ulaska sljedećeg vakta. Općenito. Onoliko koliko može klanjati podne i ponovo i kindiju, ako već klanje kindiju, jer uslov je redosli, tertip. Šta je dokaz za to? Kad je poslanik Salavi Selina prespavao prilikom pohoda, odnosno vraćanja sa Tebuka, sa shabima, kad je Bilal prespavao, kada je poslanik Salavi Selina pitao šta je bilo, kaže, ja hade bi ajni, ja hade bi ajnik, ko je tebe uspavao, Allah upozorim će mene uspavao. Svi bili umrli, o, svi bili uspavao, umorni, čitav dan, a? Čitav dan pješačili, hodali, na večer, zaspali, svi pospali. I više puta se to dešavalo i priliku povratka sa Hudejbije, pa Ovo je događaj sa Tebuka, sa Tebuka. Je poslanik sa nije korio, nije galamio, a? ko što kumru mi znao za glavne ženu, a žena odmah kriva što je prespao neko sa ovakvom, jel? A? Nije kod tebe? <laughs> Tama. A ne, poslanik se nije se naljutio, nije ga lamio, ništa, nego je naredio, pazite dobro, da se dignu ashab, digo ih. Kaže, inne hume kjanun hadaran afihi šeitan. Na ovom mjestu je došao nam šeitan. I odtuda je propisano, ako čovjek prespava u jednoj sobi, saba, da se premesti odi u drugu sobu da klanja saba, da ne klanja u istoj sobi. Jer kaže Allah, poslanih sallam, ovo je mjesto gdje nam je došao šeitan. Šeitan izvršio nuždu, kako kaže Allah, poslanih sallam, u čovjeku uho, nije čuo ezan, prespavao. Tako da je poslanih sallam naredio, brate, pažnju i otišao na drugo mjesto. E sad, koliko je trebalo da protekne vremena da se podigne vojska, koliko je trebalo vremena da odu na drugo mjesto pa da se ponovo pripreme za namaz tako da je obaveza bilo odma u istom trenutku čim se čovjek probudi ili sjeti ne bi Allah poslani se odogovlačio jeste razumijeli gdje je pojenta gdje je smisao tako da učenjaci kažu ima učenje koji kaže odma na osnovu ovog hadisa kao što ste vi shvatili, ali nije tačno ispravno mišljenje, mišljenje je da je ovo vađib muvasa vađib muvasa imate znači vađib koji je obavezan, ali ima svoje, ima svoje prvo i posljednje vrijeme. Prvo i posljednje vrijeme. E, tako da, sve do ulazka sljedećeg namaskog vremena, u vremenu duha, možeš da klanjaš sabah. Naravno, bolje prije, što prije, ako se već desilo da čovjek prespava ili odmah čim sjeti, svakako da je bolje i preče i sigurnije da ne bi čovjek opet došao šedama da i tako dalje. Ali pitanje, je li moraš, moraš, je li čovjek riješan ako odmah ne bude klanjao kada se sjeti, To je pitanje. Je li griješan? A? Nije. Ima vremena do sljedećeg namazskog vremena da dođe sa tim namazom. Prvo jedan, pa onda drugi, jer uslov je, uslov je redoslijed. Spominjali smo ovo, čak gore smo spominjali, znam, detaljno, ha? Ja smo, znam da smo na Bjelovama, sjećam se, da smo gore pričali, spominjali ovo detaljno. Tamam. I na putovanju također, gdje se može spojiti podne i ikindija, bilo u podnevsko, bilo u ikindijsko vrijeme, a preče je kada? A? I dozvoljeno je akšam jacijum. Došli se predaje da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve spajao I u podnevsko šta? I u ikindijsko vrijeme. Pa kažu, islamski učenjaci, ako čovjek se nalazi na putovanju, znači podigo je sidro, prije ulazka podnevskog vremena, onda, onda, nek ide i nek ne staje da iskoristi vrijeme putovanja, razumijete, sve do ikindijskog vremena. Ali ako je već u logore negdje, znači stao je, a nastupilo je podnesku vrijeme, onda je tada preče i bolje da čovjek, šta? Spoji odma u podnesko, podne i kindiju, tako da ima iskorišteno vrijeme kasnije. Dok jedan djevučenjak kaže, u svakom slučaju preče je u prvo, u podnesko vrijeme spojiti podne, šta? I kindiju, shodno haditha Allaho poslanika, znači kad bi upitne koje je najbolje vrijeme, najbolje dijelo, što je rekao Allaho poslanika, znači kad Es salatu ala vaktiha, taj hadis je rodostojan, a namazu, prvo namazko vrijeme, i on je. Tamam. Namaz, u prvo namazko vrijeme, pa kao da je ovo odma prvo namazko vrijeme, da čovjek odma spoji šta i podne i kindiju, ali u dijelima fika naćete detaljnije, detaljnije to. Tamam. 64. tačka Az-zakatu min al-dhahabi wal-fiddati wat tamri wal-hububi wal-dawabi ala ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in qassamaha fajaizun wa in dafa'aha ila al-imami fajaizun. Wallahu a'lamu. I propisano je davanje zekata od zlata, srebra, hurmi, zrnaste hrane, stoke, onako kako je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Čovjek koji daje zekat može sam da podijeli, a može da da imamu, vladaru, i to je, šta, dozvoljeno. Koliki nisab zlata? Nisab A? Koliko je nisab zlata? Nisab kila i 300, znači ko ima... A? Jeste se složili oko... Koliko je nisab? 20 miskala, što podrazumije 85 grama zlata od srebra je 100 dirhema. Ko se so je ne 200 dirhema, alt. Što izađe 595 g. 595 g. Nisab za zrnastu hranu je 5 veskova. Koliko to dođe? A? A? Koliko dođe? Šta je, šta je vesak? Vesak. Ne, ne. Jedan vesak ima 60 sa. A jedan sa dođe četiri mudda. Četiri pregršta. Znači, 5 veskova puta 60 samo malo to je 300 sa u jednom sau otprilike zavisno, ne može se kilo, e, kilogramima ali možemo otprilike jer nepravilno je, kako smo spominjali više puta i mnogo Kodame to spominje napominje u dijelu Mugni ne može se vagati jer ovo je zapreminski zapreminski jest jer četiri pregrešta uh, e, pšenice suhe nije isto kao četiri pregrišta sirove. Isto je četiri pregrišta, ali na težini nije isto. Tako da 300 sa od prilike u jednom sau, ako ima 2,5 kg, računajte. Koliko to dođe onda? 750 kg ili ako hoćemo još sigurni da budemo, da, znači idemo u korist siromaha, da kažemo 2 kg, 2 kg, to znači 600 kg otprilike ili 650 zavisi, je jeste razumjeli to je nisab za, na primjer, pšenicu, za zrnastu hranu. Sada to Sada recimo, žeto pšenice je bila, Vatu haqahu yawma hasadih. Dajte pravo siroma zekat na dan žetve. Gdje čovjek nije dozvoljen da unese u hambar, u koš, prije nego što da zekat. Koliko će, koliko je nisab? Najniža granica? Kažemo 600 kg. 600 kg, što naš narod na selu kaže 6 metara. Tako. Ko je ubrao pšenice 500 kg, ima li zakijata? Nema. Ko je ubrao 550? Nema. Ste razumijeli? više od 600 ili 650 ili ako kažemo, ako dva, ne možemo govoriti u kilogram, ali na ovakav način kako smo spomenuli, sa prijateljim pojašnjenjem, pojašnjenjem, to je nisab. Donja, donja, granica. Što se tiče zekijata na prethodno pomenuto, na zlato i na srebro, vraću, detaljno smo to spominjali. Odrežio sam, mislim, nekih 6-7 predavanja, najmanje, po pitanju zekijata, sve su spomenuli, to je bilo na radio nabi, ali, nažalost, mislim da nije nigdje bilo je kod jednog brata snimljeno, a detaljno, ja sam pravio tabele po pitanju i krava i ovaca i onaj, jest, tako. Uložio sam puno truda kad sam pravio tabelu, čak sam pojašnjavao, e, sjećam se od Šešen Kiti kako je pojašnjavao detalje, kako ćeš začunati na zlato, na zlato, zatim u čemu ćeš zati, kako će začunati u novcu da daš na zlato, na srebro i tako dalje, sadatel. Gdje ćeš proračunati nisab na način, na dan obaveze davanja zekijata na zlato, otićeš u zlatoru da vidiš koliko košta, šta? Gram zlata. Ako je gram zlata 20 maraka pomnoži sa 85 grama, koliko to dođe? 1600 maraka, još tamo jes, 1600 maraka, ako je 20 maraka, još 5 tamo onih grama, 1700 maraka. I na takav način, ako sjećate, kad izađe u islamske zajednice, koliko je nisam, tako izračunava. Svatate li? A? Ne, ne kažem, ali samo kažem, na takav način se računava, ja vam pokušam objasniti metod izračunavanja nisaba, da znate kako ćete, i to isto važi za novac. Jer pokriće, novca, konvertibilne marke i ovdje kod nas šta? Zlato. I tu se gleda nisab zlata. Nisab zlata i kažem ko ima novca više od te količini obavez davati zekat. Ko ima manje od te ušteđevine, a koja je naravno preko godinila, mora biti godinu dana i tako dalje, ali mesela, kažem, ima puno mesela koje mora i kamo sreće da neko uradi, šta ja znam, detaljnije neke stvari. Vidio sam jedan put prije možda godinu, dvije godine, nako fine je bila manja knjižica za kiatu, ali tabelarno je bilo isto prikaza, finih prikaza. Onaj, samo ne se koji je radio to. I Nisam uopće vidio nešto sada da je bila raširena knjižica. Slučajno sam u jednoj džami, ne sjećam se strašno, samo sjećam se na stolu da sam vidio. Na, žurio na nama, znako par minuta pogledao sam i svidjela mi se knjižica, vjerovatno ima. Ovaj, I kažem, kamo sreće da neko to uradi, uradi. Jer ne može na brzinu na takav način sada pojasniti. A što se tiče, na stoku se daje, na stoku se daje zekat na tri vrste. Krave, bravče, što podrazumijeva, šta? Ha? Ovce i koza, jeste. I deve, na pet nisab je 5 deva 30 krava i koliko ovaca jeste 40 40 ovaca a? jeste še i nije spomenuo ovdje trgovačka roba trgovačka roba i na to se još daje zakat trgovačka roba podrazumijeva bilo šta s čim čovjek trguje bez obzira. Samo je li nešto trgovačka roba i ispunjava li nisab, to automatski podliježe zekijatu ako prođe šta? Godina, godina dana da trguješ s tim. Tako da obaveza čovjeku da napravi inventuru po prodajnoj cijeni nakon godine dana što radi i da vidi koliko ima nakon godinu dana i da vidi i robu i Novac sada u tom trenutku komu se zadeslo. I da je po prodajnoj cijeni daj zekat. Gdje se gleda pravo siromaha da se zaštiti, ne po onoj cijeni nabavnoj koju si nabavio, nego po prodajnoj cijeni i onda da obračuna, da obračuna zekat, zekat. I na glavnicu, i na šta? Zaradu na sve. Sve ukupno, sve ukupno. Napravi se inventura, stop, taj dan, izračuna se vidi to, to, to i daje se u čemu? U novcu. U novcu jer ne možeš dati u hrani ili robi, jer to je šteta za siromaha, gdje njemu daš, on sebi onda raspodjeljuje i kupuje šta hoće. Dozvoljno da ti daš to, a dozvoljno je da daš imamu u islamskoj državi, na primjer, ustanovom određenim, kao punomoć, upunomoćiš i onda oni daju zekijat kategorijama kako Allah suhodala propisao. Samo zaista, kamo sreće da neko obradi zekijat detaljnije jer ima puno nekih mesela koje čovjek, čovjek treba da zna. Po pitanju ove trhovačke robe, je li ima neko da kaže da se ne daje na nju? Sve. Sve. Sve što god zanijetiš, od momenta kad zanijetiš da trguješ sa nekom robom, ako, ako ispunjava nisab i nakon godinu dana, se razumio? Od momenta kad nastupi, znači imaš nijet da trguješ, Nakon godinu dana gotovo automatski. Auto, kuća, zemljište, pokrita, nepokretna imovina, e, životinje koje nisu, ne spadaju ove stvari, na primjer. se razumijeli? A? Ali roba. Ako... Na primjer, pravi čovjek mu nije ko prodaje sir, meso i tako. Sve što je trgovačka roba. A ja sam pitao, ima neko ko kaže da... Trgovačka roba? Ne znam, ne znam. To mi neka bilo nešto sam ja tu pogledao čudno ti nešto? Ne, ne, u Mislio sam... Koliko je zekat? 2,5%. Sve 2,5%. 2,5%. Nije sve 2,5%. Osim stoke, ja. Ja. A je li isto procena na trgovačku robu i na ovo ostalo? Zlato, srebro. Na zlato 2,5%. Na primjer, zlato stoji u kući ili pare, ja znam, stoje, ne, ne vrte se. Pazi, što se tiče nakita, što se tiče nakita, tu postoji razilaž među islamskim učenjacima. Da li je obaveza dati zekat ili ne? Na nakit. Na nakit. Ebu Hanife obavezuje. I potome, tome, čak še bi baz dao fetve istu. Razumiješ? Jer se išlo u korist. Jeste, i to je sigurnije, sigurnije mišljenje. Mada, ovaj, većina islamskih učenjaka kaže da na, zlato koje koristi kao ukras, osim ako nije žena ili čovjek kupio zlato pa da pobigni od davanja zekijata, razumijete, drži u tome imovinu svoju, to je nešto drugo. Ali ukras, ona većina islamskih učenjaka smatra da nema zekijata na to. Da nema zekijata na to. Ste razumijeli? To je to. A u sad, da, skoro je da, da li je uslov da pregodini taj neka ovaj, povrće neko koje se ovaj, obrađuje, da li je uslov da pregodini godinu dana da bi se dao za Prvo, prvo, rekli smo da se daje zekijat na dan žetve. Kako Allah čanu kaže, وَاتُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ Tu nije uslov preko godiniti. To prva stvar. Drugo, ne daje se na zekat osim na osnovne prehrambene proizvode koji, se- koji mogu da stoje. Jeste razumijeli? Nema zekijata na povrće. Nema zekijata na a? na primjer zekijata na, na, na jabuke. Razumiješ? Na voći. Nema na takav način. Nema zekijata tu. Osim ako je trgovačka roba. Sad opet govorimo. Sve što godi trgovačka roba vamo ide. Odmah se stavaš ako je trgovačka roba. Ali ovako, ubrao si kupus, razumiješ? On, eh, špinat, tu nema zekat. Tu nema zekat. Zekat je na osnovni prehrvene proizvode koji mogu preko godiniti, koji se smatraju osnovnim prehrvenim proizvodima. Razumijete? Osnovni prehrvene proizvodi. Tamam. Je li vrijeme? 10 minuta. Hajde onda da prepolovimo, tamam. Tamam. 65. tačka. واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال I znaj da je početak Islama šehadet, la ilaha illallah, svjedočenje, i la ilaha illallah, i svjedočenje da je Muhammed Allahov rob i njegov poslanik. I da ono što je rekao Allah je onako kao što je rekao wala khulfa lima qal ovaj dio odnosno ove ovaj, ove riječi imama mogu značiti wala khulfa lima qal ne treba niko da kaže suprotno od onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao a drugo značenje je da wala khulfa lima qal da Allah subhanahu wa ta'ala neće izneveriti svoje obećanje koje je rekao kao što Allah subhanahu ta'ala spominje u Kur'anu na više mjesta da neće, šta? Iznevjeriti svoje obećanje. Braćo, kao što kaže Ebu Ubejde, Qasim, rahimahullahu ta'ala, u početku je Islam bio šta? Samo la ilaha illallah. Da čovjek posvjedoči riječima la ilaha illallah i naravno da to u srcu vjeruje. Da to srcem potvrdi. To je bio početak Islama. Jer nije bilo ni namaza, nije bilo posta, nije bilo zekijata, nije bilo ništa. Ništa nije bilo lobaveza. I izdržati na tome sa imanom u srcu i šehadetom na jeziku je bila borba. Nije bilo džihada. Ništa. Ništa. Zabranjeno čak bio džihad. Pa kako je iman jačao kod ljudi, Allah subhanu wa ta'ala je propisivao postepeno jedan po jedan propis i svaka naredna pokornost koja je dolazila od Allah subhanu wa ta'ala, prvo namaz, pa onda kasnije šta? Post, druge godine po hijđri, pa onda promjena kibli, s druge strane zabrane, kako su koje dolazile, Sve to bio iman. Sve je jedno drugo šta upotpinjavalo dok je Allah subhanahu wa ta'ala objavio prošli put sam rekao na 83 dana, mislim. Mislim da sam napravio tu lapsus. Radi se na 81 dan prije smrti Allaho poslanika sallallahu alejhi ve sellem da objavi kuranski ajet ali um etmen etmentu lekum danas sam vašu vjeru upotpunio tako da je početak Islama bio sa šehadatom la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, i za ovu stvar se veže čovjekova, čovjekova vjera, da čovjek to prizna srcem, jezikom, posvjedoči i u dijelima to potvrdi. 66. tačka Wal imanu bi šera'i kulliha I obaveze vjerovati u sve širijanske propise – sve. Što podrazumijeva sve što je došlo od naredbi, od zabrana, od klisasa, od hududa, znači od propisa, trgovine, iznajmljivanja, svega što je došlo, svi šerijanski propisa, obaveza je u sve to vjerovat, I naravno, u prethodne propise koji su došli u prijašnjim objavljenim knjigama. 67. tačka وَعَلَمْ أَنَّ شِرَاءَ وَالْبَيْعَ حَلَالٌ إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم إذناي da trgovina, kupovanje i prodavanje je halal ako se prodaje na pijacama muslimani, muslimana shodno propisu Kur'ana i sunneta ako se pri tome ne dešava obmana ili nepravda ili prevara ili nešto suprotno Kur'anu ili nešto suprotno znanju suprotno znanju podrazumijeva se da se prodaje nešto da se nobilodani greška mahana te robe jer poslanik sa kao što znate, sve vrste obmana je zabranio, zato je zabranjena prodaja na neviđeno, zato se traži da čovjek obilodani svoju robu i da je, i ako ima kakvi mahana da kaže, ili kaže Allah poslanik sa sam, el bejiani bil hijad ma lemi tefarraka fa in saddaka u abu i'a, u in saddaka u obejjena, burike lehuma fi bejiihima, u in kezeba, muhikat, al beraketu fi bay'ihima Kaže Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam hadis koji je bilježima Buharija, dva čovjeka, kupac i prodavac, imaju pravo izbora. ovaj hadis osnova osnova pitanja izbora prilikom e, kupoprodaje na jednom mjestu, dok je kupac i prodavac na jednom mjestu imaju pravo izbora da raskinu trgovinu sve dok se ne budu razišli. Kupac i prodavac imaju pravo izbora sve dok se ne raziđu. A kad se raziđu, pa ako budu, ako budu iskreni, jedan prema drugome, jelhamu Allah, i budu objelodanili, Allah podari im beričet. A ako budu slagali jedan drugoga, Allah im poništi beričet u njihovoj, u njihovoj trgovini. Tako da pijace muslimana, kažemo, trebaju da budu zasnovane na ovako jednom otvorenom radu, a ne suho meso, a gore dobro, a tamam. Ovo je 67. tačka, ovdje ćemo stati, sad dolazi 68. tačka koja govori o strahu i nadi u ibadetu, što zahtijeva malo duže pojašnjenje, pa inša Allah htjala, tačno pola, ispade tačno pola, ali eto.